En aquel viaje disposaremos de un tracto especial al ser un grupo bastante amplio, Debuta que te que a un mínimo de alumnos, pero que el precio sigue raonable. El viaje está programado para marchar el día 7 de marzo y tornar el 20 de marzo. Al ser un viaje tan llarg y bonito, se le demanda a los alumnos que porten una maleta bastante gruesa para cubrir las necesidades que siguin necesarias. Cal recordar que el precio del viaje será de mil euros. Esperamos que siga un magnífico viaje. Gracias.